สาธุกับทุกท่าน ตั้งใจฟังนะ สาธุอนุโมทนา กับทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจเสียสละเวลามา เห็นความสำคัญของชีวิตจิตใจของเรา คนเรามีชีวิตกับจิตใจ เราจะต้องพัฒนาชีวิตกับจิตใจไปพร้อมๆกัน พัฒนาจิตใจให้หนักกว่าพัฒนาชีวิต ชีวิตกับจิตใจต้องพัฒนาไปพร้อม ๆกัน สิ่งที่เราต้องการที่สุดระหว่างที่สุดก็คือธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเรา วันนี้ที่สำนักวัชรธรรมสถาน ซึ่งเปิดอบรมมาเป็นระยะเวลานาน เป็นอีกวาระหนึ่ง เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรามาเปิดอบรมประจำเดือนบางคนอาจจะเคยมาหลายรอบ หนึ่งรอบสองรอบสามรอบ บางอนคนก็บางท่านอาจจะยังไม่เคยเข้ามาในนี้ ที่นี่มีระเบียบ ระเบียบที่เราเห็นว่าครั้งและศักดิ์สิทธิ์ ก็คือว่าทุกคนให้ความสำคัญในการตั้งใจปฏิบัติ จะไม่พูดคุยสเปสปะสเปเฮระทั่ว ๆไปทำให้เราเสียเวลาเพื่อเสียพฤติกรรมที่ทางกายของเราทางวาจาของเรา มีความจำเป็นพูดคุยกับครูบาอาจารย์ได้ ไม่ใช่ว่าห้ามไม่คุยนะ คุยได้ถามได้ หรือท่านเรียกว่า ปิดวาจา ปิดวาจา ใครถือได้ตามนี้ถือว่าเป็นสัจจะอย่างหนึ่ง สัจจะที่เราพยายามถือให้เป็นไปตามที่เราตั้งอันนี้ เราลองดูสิมันมีพลังไหมมีพลังนะ ยิ่งบางคนในปิดปากได้ยากนะ บางคนปิดปากได้ยากจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดจัดเราลองมามัดอย่างนี้ให้มันอยู่อย่างนี้ลองดู เราคอยดูมันดิ้นอยู่ข้างในเป็นยังไง ใจมันดิ้นอยู่ข้างในไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจดิ้นดอก ตัณหามันพาใจเราดิ้นตัวพลังที่มันพาเราเสียหายก็คือตัวพลังของตัณหา ใจก็คืออะไร ใจคือผู้รู้รู้คือคือธาตุรู้ แต่คุณสมบัติมีเพียบพร้อมอยู่ในนั้นสิ่งที่เป็นโทษก็เพียบพร้อมอยู่เต็มนั้น ในใจดวงนี้ แต่หากมีสิ่ง หักล้างกันได้อยู่ในนั้น ผู้ที่ทำเป็นต้นแบบนั่งภาวนาฟังนั่งภาวนาฟังไป นั่งภาวนาฟังเอออยู่ในในท่าทีที่นั่งภาวนาฟังไปเลย หลับตาสำรวมน้อมมาที่กายของเรา ไม่ใช่นั่งดูดูปากไม่ใช่ดูที่ใจของตัวเองไปสัมผัสกับที่ท่านพูดเพราะคำพูดเนี่ยมันเป็นเสียงอัดเสียงธรรมกระแสธรรม อัตธรรมก็คืออะไร อัตธรรมก็คือเนื้อหาของประเด็นของคำพูดของประโยคที่มันจะพึงพึงเกิดขึ้นมาตามคำพูดเหล่านั้นเรียกว่าเนื้อหาสาระที่เรียกว่าอัตธรรมอัตธรรมที่มันปรากฏในหัวใจของเรา ปรากฏปั๊บสัมผัสที่ใจของเรา ปรากฏปั๊บสัมผัสที่ใจของเรา เรานั่งตั้งใจฟังไป เอาความรู้วันนี้เป็นปฐมฤกษ์เป็นปฐมนิเทศ อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่มากนักช่วงนี้ เป็นเวลาที่เราปฐมิเทศกันตั้งแต่ก่อนที่เราขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาสมาทานอุโบสถสมาทานศีลแปดเสร็จแล้วก็ถวายตัวต่อพพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็ตั้งสัจจะตั้งสัจจาธิฐาน ตั้งสัจจะอธิษฐาน สร็จแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมไปธรรมานุธรรมะปฏิปติ หากทำทั้งหลายจะมีผลปรากฏ ตามความสามารถที่เราตั้งอกตั้งใจทำได้ ธรรมานุธรรมะปฏิปติ ตั้งใจปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ สร้างเหตุได้มากเท่าไหร่ ผลก็จะตามมาได้มากเท่านั้น เราจะต้องทำความพร้อมในใจของเราสามวันสองคืน สามวันนะ กับสองคืน คืนนี้คืนแรก คืนต่อไปเป็นคืนที่สองพอวันที่สามปั๊บบ่ายสองบ่ายสามเราก็ถือว่าหมดหมดหมดเขต ที่เราอบรมแล้วสามวันสองคืนนี้เราได้อะไรบ้าง เราพยายามจับหลักอะไรให้มันได้ โดยเฉพาะเนื้อหาสาระความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ จะพยายามพูดตะล่อมหลอมรวมมาที่เกี่ยวกับเรื่องหลักของการทำชั่วแล้วก็ละละชั่วทำดีว่างั้นเถอะรวมมาถึงจุดหลักเข้าไปข้างในลึก ๆ เข้าไปที่ใจของเราคือ หลักสมถะและก็หลักวิปัสสนา หาพูดตะล่อมล้อมรวมหมุนกันอยู่ในนี้แหละ ไม่ไปไหน เราพยายามจับหลักให้ได้ให้ได้ให้ได้ความให้ได้ให้ได้หลักว่าเราควรจะได้อะไร เราควรจะกำหนดจดจ่อฟังเนื้อหาของอัตธรรมที่ท่านพูด หรือเราจะตั้งใจกำหนด อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งขึ้นมาของเราเองก็ได้ไม่เสียหาย ยังไงเสียหูเราไม่ดับ เราก็จะต้องได้ยินในเมื่อหูเราไม่ดับเราได้ยิน แต่ว่าอารมณ์ที่เราตั้งไว้ในใจเราไม่ปล่อย อย่างน้อยก็ตั้งความรู้สึกอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรา อย่าลืมว่าคนเราสำคัญอยู่ที่ความรู้สึก ความรู้สึกก็คือตัวพฤติกรรมของจิตนั่นแหละ พฤติกรรมของจิตแสดงออกมาให้เป็นที่ปรากฏกับเรา ในลักษณะของความรู้สึก ทุกคนมีจิตคนละหนึ่งดวงนะ เราไม่ต้องไปเรียกตามหลักอภิธรรมหรอก อภิธรรมท่านเรียกแขนงสาขาอาการมากมายเยอะแยะ อันนี้เราเรียกเอาหลักสรุปเอายอดเลย ผู้รู้ของเรามีหนึ่งดวง ใจของเรามีหนึ่งดวง ใจผู้รู้ธาตุรู้วิญญาณธาตุมนายตนะจิต จิตใจผู้รู้มนายตนะหมายถึงธรรมชาติอันเดียวกัน ธรรมชาติอันนั้นคืออะไร คือผู้ที่มันรู้รู้อยู่ในี่รู้อยู่ในจิตของเราอยู่รู้อยู่ในตัวของเรา เราพยายามจะทำความรู้จักกับผู้รู้ของเราเราจะดูไปตรงไหน รู้สึกตรงไหนจับรู้สึกตรงไหน จับรู้สึกตรงไหนจับ พยายามทำความตื่นรู้ทันความรู้สึก ถ้าหากเราพยายามทำความรู้ทันความรู้สึก เราจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวเราตลอด อยู่กับผู้รู้ของเราตลอด พวกเราที่เราเสียท่าเราเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้อยู่กับบ้านกับช่อง ไม่ได้อยู่กับผู้รู้ของเราบางทีผู้รู้ของเราแสดงกิริยาอาการส่งไปนู้นส่งไปนี้ นึกส่งไปอดีตบ้าง นึกส่งไปอนาคตบ้าง นึกไปโกรธไปเกลียดไปอิจฉาดิษยา ไปว้าวุ่นกับเรื่องเหล่านั้นบ้างเรื่องเหล่านี้บ้าง ซึ่งเป็นอาการ ของมันแล้วแต่มันจะส่งไปธรรมะที่เด็ดขาดสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้อยู่หมัดได้ สติธรรม สัมปชัญญะธรรมอย่าลืมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่ปลุกจิตของเราให้ตื่นโรอยู่ตราบใดจิตของเราตื่นโรอยู่กิริยาอาการของจิตของเราจะสอดแทรกไปอย่างอื่นสเปสปะไม่ได้ เพราะผู้รู้ของเราเนี่ยจะรับ อารมณ์ได้เช็ดได้เด่นได้ชัดที่สุด ขณะละหนึ่งอารมณ์ ครั้งละหนึ่งอารมณ์ อันนี้ให้จำเอาไว้นะ หลักอันนี้ ใจของเราเนี่ยตื่นรู้มีสติกำกับกำหนดจดจอ่อตื่นรู้อยู่ รู้จ่ออยู่กับอารมณ์ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ ถ้าเราปล่อยให้สองอารมณ์สามอารมณ์สี่อารมณ์มาแทรกในหัวใจของเรา อารมณ์เหล่านั้นไม่ชัดสักอย่างอันนู้นก็ไม่ชัด อันนี้ก็ไม่ชัด อันนั้นก็ไม่ชัดเลือนลางจางไปหมดสักหน่อยหนึ่งจิตใจสับสน ทั้งจะวิ่งไปอารมณ์นู้นทั้งจะวิ่งไปมาอารมณ์นี้ ตาเหลือกตาลานไปหมดรีรีขวางขวางหนักหนักเข้าเครียดเป็นประสาทนี่ เราใช้สติใช้สัมปชัญญะกำหนดจดจ่อครูบาอาจารย์ท่านจึงพยายามปลูกฝังหลักให้กับเรา พุทโธ พุทโธ พุทโธพุทโธ ใครเป็นผู้ว่าพุทโธ ก็ผู้รู้ของเราเนี่ยเป็นผู้ว่าพุทโธ ผู้รู้ของเราเป็นผู้ดำริพุทโธ ผู้รู้ของเราคือใจของเราเนี่ยเป็นผู้ดำริพุทโธหากดำริประกอบด้วยเจตจำนงเต็มร้อยเต็มแปร่ขึ้นมา มีสติสัมปชัญญะกำกับ เราพยายามทำให้เป็นประจักษ์พยานในหัวใจของเรา เรานั่งเฝ้า เรานั่งฟังธรรมะไปด้วย เรานั่งภาวนาไปด้วย เสียงก็ก็แก๊กแก๊งแก๊งข้างๆ มันมีเป็นเรื่องธรรมดา เรากระแตกระเลนเขาก็ทำบ้านทำช่องที่อยู่ของเขาได้มนุษย์เราก็ทำที่อยู่ที่อาศัยได้ มันเป็นเรื่องธรรมดา แต่เรามีใจดวงเดียวเราจะต้องเอาให้อยู่ วันนี้เราเข้ามาอบรม สิ่งที่ควรจะได้ติดเนื้อติดตัวของเราไปก็คือ คุณค่าของทางด้านจิตใจ อะไรบ้างที่ทำให้เราได้คุณค่าของทางด้านจิตใจ ถ้าหากเราไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ได้อะไรสักอย่างไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวสักอย่าง ความอดความทน ความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายาม ความประเมินผลให้กับตัวเองว่า เราเข้ามาวันนี้ แล้วเราออกไปแล้วเราจะได้อะไร อย่างน้อยคอยเราได้รับความสงบ สักครั้งสองครั้งแวบสองแวบ มีความรู้มีความเข้าใจธรรมะเรื่องละเอียดช่วงนั้นช่วงนี้ เพื่อจะได้สมสมภาคสมภูมิสมความทั้งใจประเทืองสติประเทืองจิตประเทืองสติประเทืองปัญญา เปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดใจว่าเราให้ได้รับความสว่าง วันนี้เราได้สมทานไปแล้วศินแปดสินแปด ซึ่งเป็นศีลของพรหมจรรย์อ๋อ เกือบจะลืม วิกาลโภชนา บางคนยิ้มจนแก้มปริมาแล้ว ลืมแล้ว ลืมแล้ว วิกาลโภชนาลืมแล้ว ลืมจริงๆวิกาลโภชนาวิกาลโภชนา ไม่รับทานอาหารในยามวิกาลนะยามวิกาลคืออะไร ยามคือคือยามคือการที่ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปรับประทานอาหาร รับประทานอย่างอื่นได้ อาหารขนมหวานข้าวขนมนมเนยอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านท่านในเว้นในยามวิการ ตั้งแต่หลังเที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นวันใหม่เที่ยงคืนไม่นับนะเที่ยงคืนท่านไม่นับเที่ยงคืนไม่นับวันใหม่นะหลังจากหลังเที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นของวันใหม่ เวลานั้นทั้งหมดท่านเรียกว่า ยามวิการยามวิการรับทานได้เฉพาะปนมัดเป็นโกโก้กาแฟน้ำน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรนะรับทานได้ ปนมัดที่พวกเรารู้กันอยู่หากไม่อดไม่อยากดอกพระท่านอยู่ได้ ท่านฉันสิ่งเหล่านี้ ท่านก็มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวางชาได้ แต่ถ้าเราไม่เคยอด เราก็ห่วงวิตกไม่ต้องห่วง ไม่ต้องวิตก ให้เราคิดว่านี่แหละเราจะตั้งใจอดเอาบุญไม่ใช่เราอดเอาบุญจากการที่เราอดเฉยๆทำให้ร่างกายเบาสบายในเมื่อร่างกายเบาสบาย ร่างกายไม่ทับถมจิตใจ ในเมื่อร่างกายไม่ทับถมจิตใจ จิตใจของเราก็ตื่นโรอยู่ ปลุกสติปลุกสัมปชัญญะปลุกปัญญา ปลุกความตื่นรู้ของตัวเองให้โรอยู่อันนี้สำคัญที่สุด สำคัญที่สุด วันนี้เราจะเห็นความสำคัญของพุทธธรรมพระพุทธเจ้าท่านห่วงใหญ่พวกเรามากเพราะฉะนั้นท่านครูบาอาจารย์ท่านจึงพยายามปลุกฝังมากลัวพวกเราจะลืม อย่าลืมนะสารณคมสารณคม อย่าลืม คนทุกวันนี้จะลืมสารณคมไปหมดแล้วเป็นสังคมหน้าเดียวไปหมดแล้ว สังคมหน้าเดียวไอ้สังหน้าเดียวไอ้หน้าเท่าฝ่ามือนั่นน่ะสังคมหน้าเดียวอ่ะหันไปข้างเดียวเลย ที่จะไปเลือกเอาสิ่งดีๆในงามๆในนั้นมีน้อยไปเลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นเศษเป็นเดนของธรรมะที่ท่านปัดทิ้งท่านขจัดทิ้ง แต่เราชอบไปเลือกเอาแต่อันนั้นน่ะเราหันมาตั้งใจรักษาศีลท่านสอนไม่ให้เราลืม สารณคมสารณคมคือการเข้าถึงการเข้าถึงพระพุทธเจ้า พุทธังสรนังกัจจามิธรรมังสรนังกัจจามิสังขังสรนังกัจจามิที่อื่นที่พึ่งอื่นไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของของข้าพเจ้าธรรมังสรนังกัจจามิที่พึ่งอื่นไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า สังขังสรนังกัจจามิที่พึ่งอื่นไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า ทำไมต้องหาโน้นหานี้ทำไมต้องมีรถมีรา มีเสื้อมีผ้ามีอาหาร มีหยุกมียา สิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นพื้นพื้นทั่ว ๆไป แต่มันไม่ใช่ที่พึ่งทางด้านจิตใจ ที่พึ่งทางด้านจิตใจนั้น ที่เรียกว่าสารณคมสารณคมมีความนึกคิดอยู่ในใจ นั่งนั่งอยู่เรามาคิดว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธนี่ เป็นพุทธานุสติ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมโมธรรมโมธรรมโมเนี่ยเป็นการระลึกถึงพระธรรมธรรมังสรนังกัจจามิสังโฆสังโฆสังโฆนี่บทพระสงฆ์มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก พระเรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมเรา มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพระรัตนตรัยนี้จะมีข้อปฏิบัติให้กับเรา ไม่เหมือนเราไปขอพึ่งต้นไม้ พึ่งภูเขาพึ่งก้อนหินพึ่งอะไรแต่อะไรที่เราเห็นว่ามันขลังที่สุด ที่เขาพึ่งพึ่งกันนั่นสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรให้เราพึ่งดอกเราไปอืออห่อหมกแล้วคิดเอวเองเอาเองแล้วถือเอาเองนะเหมือนอย่างพวกเทวดาเขาไปต่อสู้นะพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ก็มีมีสงครามเหมือนกันนะ พระอินทร์อยู่บนสวรรค์มีสงคราม พระอินทร์เวลาไปสงครามไปรบกับพวกอสูร เขาบอกลูกน้องเขา เธอทั้งหลายถ้ากลัวถ้ากลัวฆ่าศึกให้ดูธงของเรา ดูของธงของพระอินทร์ไปดูในทัชกสูตรท่านพูดเอาไว้ ถ้าพวกเธอทั้งหลายกลัวให้ดูธงของเราพิสุทั้งหลายธงของพระอินทร์ไม่ได้ไม่ได้พาให้เราพ้นทุกข์ได้ธงของเราคือพุทธังธรรมังสังฆังสรังกจามิทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ เพราะ มีข้อปฏิบัติ เรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปั๊บเห็นไหมปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานาเวรมณี เว้นจากการลักทรัพย์สินสินห้ากาเมสุมิจฉา จาราเวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม ศีลแปดของเราคือ ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ อยู่เหมือนอย่างพรหมไม่มีกิริยาอย่างอื่นมาเกี่ยวข้อง อยู่แบบคนคนเดียวไม่เกี่ยวข้อง สามีภรรยาต่างคนต่างสมาทานศีลแปดปั๊บเกี่ยวข้องกันไม่ได้ เกี่ยวข้องกันไม่ได้ อยู่ด้วยคนคนเดียวโดดเดี่ยวการที่แยกกันอยู่ได้อย่างนั้น กลายเป็นมีผลมีอนิสงส์มีผลมีอนิสงส์นั่นแหละคือบุญเอ ท่านให้แยกกัน อย่างนี้ มีบุญจริง ๆ เหรอต้องทำดูสิมีผลมีในสองจริงก็เหมือนอย่าง วิสาขาเศรษฐีเคยเล่าให้ฟังบ่อย วิสาขาวิสาขาเศรษฐีปล่อยให้นางธรรมทินาอยู่บ้าน ทั้งไปฟังเทพพุทธเจ้า ก็ไปปฏิบัติธรรม บ่อยครั้งเข้าจนเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันวิสาขาเศรษฐีหลังจากได้เข้าถึงความเป็นพระอนาคามี กลับบ้านไปก็บอกอะไรก็บอกยกเลิกให้นางธรรมทินนาหมดเธออยากได้แล้วเอาไปเลย เราเคยเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้เราจะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วภรรยาฟังแล้วกแปลกๆเอ๊วันนี้ท่านเสียถีเป็นไรเนาะรู้ว่าท่านเสียถีนี่เข้าถึงธรรมะขั้นละเอียด สมัติสลัดสลัดทิ้งเกี่ยวกับเรื่องการมาคุณทั้งหลายทั้งปวงได้หมด เรื่องอะไรเราจะเอาบ้านจ้องเรือนจางเรื่องอะไรเราจะไม่เอา ขอท่านเสียถีบวชก่อน เพราะสมัยนั้นมีพิษุณีธรรมทินนาก็ไปบวชเป็นพิษุณี ตั้งใจปฏิบัติไม่นาน ได้เป็นพระอรหันต์ก่อนท่านเสียทีน่าเห็นไหม นี่คืออะไร คือแยกกันอยู่แยกกันอยู่ก็ถือศีลไป ปฏิบัติธรรมไป สามี ภรรยาก็ตาถือศีลพรหมจรรย์ปั๊บ เกี่ยวข้องกันไม่ได้ เกี่ยวข้องกันแล้วศีลผิดศีลนี่ข้อสามข้อสี่ไม่พูดเท็จ ไม่พูดโกหก ไม่ทำกิริยาเท็จไม่ทำกิริยาโกหก ไม่กล่าวหลอกลวงเท็จไม่พูดโยนเงื่อนไข เป็นเหตุต้มตุนให้เขาหลงหลงกลหลงอุบายของเรา เพื่อที่จะหยิบจะฉวยเอาสมบัติของเขา เป็นคนเป็นอุบายเป็นกิริยามารยาเป็นกิริยาของความความเท็จทั้งนั้นแล้วก็ที่สำคัญไม่ดื่มสุรามีอะไร สุราเมรัยเป็นวัตถุสุราเป็นของกลัดเมรัยเป็นของดองแต่กินไปแล้วเมา กายเมาใจก็เมาไปด้วยพอกายเมาแล้วหมดสติ ไม่เป็นผู้เป็นคนเราไปดูคนบ้าเนี่ยไม่เป็นผู้เป็นคนหรอกเราคนดีๆนี่แหละ ลองไปกินให้เต็มที่ลองให้บ้าลองดูลองลองกินให้เมาลองดูเลยไม่เป็นผู้เป็นคนดอกพูดไม่ได้สับได้แสงไม่ได้เรื่องได้ราวดอกหลงหน้าหลงหลังพูดอยากพูดอยากคุยอยากอะไร พูดผิดพูดถูกพูดอะไรพูดได้สารพัดพูดหยาบคายพูดตกขนองพูดร้องรำทำเพลงทำได้หมด เพราะขาดสติ คนทั้งคนถ้าขาดสติ ก็จะหมดคุณค่าของความเป็นคน พอจะเป็นผู้เป็นคนได้ ต่อเพื่อต่อต่อเมื่อ เป็นผู้มีสติดี มีสัมปชัญญะดีนะเป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีสัมปชัญญะเดี๋ยวเราจะเอาไปจนถึงเกือบเกือบครึ่งนั่นแหละเหลือเวลาเล็กน้อย ถ้าเผื่อใครอยากไปทำอะไรก่อนที่ยังก็ให้ได้บ้างเอาอีกสักหน่อยนี่ก็หมดเวลาไปหลายนาทีแล้ว ศีลก็ห้าศีลก็หกวิการและโภชนาไม่รับทานอาหารในยามวิการ อันนี้ก็ทำให้ร่างกายเราเบาสบายปลอดโปร่งต้องรู้จักนะอย่างเล็กตะซอยท่านถือว่าเป็นอาหารนะพวกเราวัดป่าพวกเราไม่เอานะโอวันตินเนี่ยพวกเราถือว่าเป็นอาหารยามวิการพวกเราไม่เอา โกโก้กาแฟได้ โกโก้กาแฟได้ เรารับได้ในยามวิการ มีน้ำตาลหยอดนิดหน่อย อาศัยพลังงานจากน้ำตาล ไปช่วย หล่อเลี้ยง พอมีเรี่ยวมีแรงคนอ้วนวน ลองอดลองดูแล้วมันจะเบามันมันจะสบาย จิตใจของเราจะปลอดโปร่ง หายใจไม่อึดอัดนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวกลัวผอม ไม่ต้องไปกลัวดอก ไม่ต้องไปกลัวขาดสารอาหาร ไม่ขาดดอก สารอาหารที่ไหนมันจะขาดอืม เราไปดูพวกสัตว์เขาจะมีอะไรเลี้ยงเขา เขาไม่ขาดดอกยิ่งเต้นหาอยู่หากินตามเรื่องตามราวของเขาบางทีมีชีวิตยืนอยู่สิมีชีวิตอยู่ได้ โดยหลักธรรมชาติ พวกเรามีแต่บำรุงบำเรออ้วนชุกในวัยที่ยังไม่ไม่ควรจะอ้วนเนี่ยแก่ชุกในวัยที่ไม่ควรจะแก่โยกเยกคลอนแคลนอ่า เดินกระต้งกระติ้งหัวเข่าไม่ดีในวัยที่ไม่ควรจะเป็น เพราะอะไร เพราะเราบำรุงให้เขาได้จนเต็มที่เต็มแปร่ ร่างกายมันก็เลยทำงานเร็วเกินไป ถ้าเผื่อผลิตผลของอะไรก็มันสมบูรณ์เต็มที่ เหมือนอย่างผลไม้บางอย่าง พวกแตงพวกอะไร มันสมบูรณ์เต็มที่มันแตกทิ้งเลยนะ มันสมบูรณ์ใครเคยไปปลูกแตงโม ปลูกแตงไทยแตงอะไรลองไปปลูกลองดู ันไหนมันสมบูรณ์เต็มที่มันจะแตกปริทิ้งเลยนะร่างกายของเราเช่นเดียวกันบำรุงบำเรอไม่รู้จักประมาณ ก็ทำให้เราได้รับความทุกข์โทษทรมานจากมันนัจจคีมาลาก็เช่นเดียวกันสินแปดนัจจคีไม่ร้องรำทำเพลงด้วยตัวเองด้วย ไม่เข้าไปฟังเขาร้องรำทำเพลงอีกด้วย ไม่ดีดสีตีเปล่าด้วยตนเองด้วย ไม่ผิวปาก ไม่ร้องเพลงเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาของความหลง เป็นกิริยาของคนหลง ไม่ประดับประดาตกแต่งตัวเองมาลานะนัจจคีมาลา เป็นสองข้อนะ ถ้าเป็นสมณเณรท่านจะแยกนัจจคีข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งถ้าเป็นสมณเณรแต่ศีลแปดเราเนี่ยเรามารวบเป็นนัจจคีกับมาลาเนี่ยเราถือสามเราถือเก้าข้อนะในศีลสิบของสมณเณรเนี่ย ไม่ใช่เราถือแค่แปดข้อนะเก้าข้อของสามเณรแต่เราไม่ชาตรูปราชตะเท่านั้นเองเนนเขาเพิ่มไปอีกชาตรูปราชตะเป็นสิบข้อของสามเณรเนี่ยเราถือศีลแปดแต่แท้จริงมันก็เป็นเก้าข้อ ประดับประดาตกแต่งร่างกาย เราทำให้เป็นระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากความเจ็บไข้ได้ป่วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ดูแลรักษาความสะอาดอะไรต่าไรนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราประดับประดาตกแต่งร่างกายเราจะเห็นว่าเราทำนู้นทำนี้ไปอุ้ยงามเหลือเกินทาเล็บไปอุ้งามเหลือเกิน เขียนคิ้วทาปากไปงามเหลือเกิน สวยเหลือเกิน ดูกระจกไปแล้วสวยเหลือเกินงามเหลือเกินอะไรพาสวยอะไรพางามนั่นคือความหลงของเราเองท่านให้ถือสิ่งเหล่านี้ให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องของศีลแปดข้อแปดก็คือ ไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีเพราะมันจะทำให้เราสบายลืมเนื้อลืมตัว นอนเกลือกกลิ้งอยู่นั้นแหละไม่ยอมลุกทำความภาคความเพียรสักหน่อยหนึ่งที่นอนที่นั่งที่นอน นุ่มนุ่มนิ่มนิ่มอะไรอะไรสักหน่อยหนึ่งกามกำเริบโอ้โหเอาไม่อยู่เลยตอนเนี้ย ตัวนี้ร้ายกาจที่สุดหนักที่สุดเรื่องที่นอนนี่แหละต้องระวังเพราะฉะนั้นถือศีลแปดแม้แต่พระเจ้าจะฝ่ายเจ้าแผ่นดินท่านก็เอาผ้าบางๆมาปูนอนกับพื้นเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องมาบำรุงบำเรืออะไรให้ได้รับความสะดวกสบายอะไรมาก เราจะเห็นอานิสงส์ขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำตามนี้มีอานิสงส์ศีลนี่มีอานิสงส์มากโดยเฉพาะแค่ศีลแปดอ้อานิสงส์แรง ท่านพูดถึงแค่อเนิสงส์อุโบสถศีลนั่นนะตลอดความเป็นอยู่ของเราเนี่ยวันพระเรามาถืออุโบสถศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เคยได้ยินไหมลูกศิษย์อนาถาปิติกาเศรษีเนี่ยถือศีลแปดไม่ถึงครึ่งคืนด้วยซ้ำไปทายโอ้ไปเป็นรุกเทวดา มีอนุภาพยิ่งใหญ่มากเลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่า อนาถาปินทิกาเศรษฐีเนี่ย พอถึงวันพระปั๊บเขาจะพาคนของเขาทั้งหมดเนี่ยไม่ออกไปทำงาน แล้วพากันสมาทานศีลแปดประเดีนายคนนั้นน่ะเป็นคนงานใหม่ไม่รู้จักระเบียบเขาเขาลืมบอกเขายังไม่ได้บอก ก็ไปทำตื่นเช้ามาก็ไปทำงานเขาไม่ได้เอาอาหารตามไปส่งดูแล้วดูอีกดูแล้วอีกเขาก็ไม่เอาไปส่งหัวหน้าก็คงไม่ได้บอก ก็เลยไม่รู้นายคนนี้ก็เลยอดทั้งวัน พอกลับกลับมาตอนค่ำเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นมีใครเอาข้าวไปให้เห็นเงียบไปหมดก็เลยมาทราบโอ้โอ้ต้องขอโทษลืมบอกไป ที่บ้านของท่านเศรษฐีพอถึงวันอุโบสถเขาจะสมาทานอุโบสถกัน แม้แต่เด็กๆก็ให้สมาทานอุโบสถก็เลยถามเล่าทราบความว่าอุโบสถคืออะไรเป็นยังไงเป็นไง นี่แหละ ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่พอมาถึงไอ้วิกาลโภชนาเนี่ยแหละ ไม่ให้รับทานอาหารในอย่างเป็นการ แล้วก็อันนี้ก็หิวข้าวมาตั้งแต่เช้า ข้าวยังไม่ได้ลงท้องอย่างนั้นเรา อยากได้อุโบสถศีลเหลือเกินเราขอถือด้วยได้ไหมถือได้ ข้าวอดมาตั้งแต่เช้านะ ยังไม่ได้เข้าท้องอ่กเกรสมาทานศีลแปดขอถือศีลแต่อยากได้บุญกับเขาเพราะคืนนั้นเองลมมันตีไงตายลมมันตีในท้องนั่นนะท้องว่าง ท้องว่างลมก็เลยตีตายตายไปไปเป็นรุกเทวดามีอนุภาพ มาระลึกรู้บุญกุศลอะไรทำให้เราได้อนุภาพยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แค่เราตั้งใจรักษาศีลแปดแค่ไม่ถึงครึ่งคืน แค่นั้นเอง พวกเราอย่างน้อยๆสองคืนสามวัน ลองไล่ชั่วโมงลองดู กี่ชั่วโมง และทุกๆ ชั่วโมง ทุก ๆ นาที ทุก ๆวินาที เป็นโอกาสของเราทุกคนที่เราจะตั้งอกตั้งใจทำได้นี่คือสินแปดวันนี้เราพูดสินแปดให้เรารู้จักอานิสงส์เพราะเรื่องของสินเนี้ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดการหนุนสมาธิทำให้เราอยากได้สมาธิพอเรารักษาศีลปั๊บ เรื่องการตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้น แค่เรารักษาศีลห้าให้ บริสุทธิ์ ท่านก็ถือว่าศีลบริสุทธิ์ได้ ศีลห้าเราพยายามถือให้บริสุทธิ์หนึ่งข้อสองข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าถือให้บริสุทธิ์ได้ เป็นกายกรรมของเราบริสุทธิ์ วาจาวจีกรรมของเราก็บริสุทธิ์ กายกรรมเรามีแค่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม มันเหลืออีกหนึ่งกรรมคือมโนกรรม กายกรรมวิจีกรรมเราเอาศีลมากำกับ สามารถทำให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์วิจีกรรมของเราบริสุทธิ์ บริสุทธิ์จนเราสามารถมองเห็นความบริสุทธิ์ด้วยตัวของตัวเราเอง ลองทำให้มองเห็นดูแล้วจะมีกำลัง จะมีพลังจะมีอานิสงส์เนี่ยแค่ถือศีลห้าเนี่ยทีนี้กิเลสมันโดดดิ้นอยู่ที่ใจ ท่านจึงให้ภาวนา ท่านจึงให้ภาวนา เพราะฉะนั้นศีล มันจะหนุนสมาธิ สมาธิมันจะหนุนปัญญา มันเข้าหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า นี่แหละคือหนทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปด วันนี้เราปรารบพอสมควรเก่เวลา ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ปรารบนุ่นนี่นิดหน่อยสู่พวกเราฟัง ขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทำให้ได้ตามปณิธานที่พวกเราตั้งอกตั้งใจเอาไว้ เอาให้เด็ดขาด เอาให้จริงจัง เอาให้จริงใจเข้าไป ถือเป็นอนุสรณ์ชีวิตสำคัญยิ่งที่สุดในชีวิตของเราอย่าลืมว่าชีวิตของเรา มันไม่มีอะไรดีเลิศ ดีประเสริฐเกินไปกว่าการมาพัฒนาชีวิตและก็จิตใจด้วยศีลด้วยธรรมไม่มีการที่เราก็เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้นี่ก็เพียงแต่มาพูดหลักการหลักวิชาการหลักอะไรั่งหลไรให้ฟัง ให้เราได้ข้อคิดเห็นได้ได้ข้อคิดได้ข้ออ่าน แต่นอกจากเวลานี้ พวกเราจะต้องสำรวจระมัดเอาสำรวจระมัดระวังเอาสำรวจระมัดระวังเอาประกอบไปด้วยงาน ใครไม่อยากยุ่งอะไรกับอย่างอื่นอะไรมากมาย ก็ให้อยู่กับบทพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธบางคนจะไปถนัดพองน้อยยุบเนอ มาจากไหนก็ตามก็ตามแต่ก็ทำได้เลย ทั้งหมดสรุปลงในหลักมหาสติปัฏฐานทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจ ขอให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงจัง พยายามปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นโร่อยู่ตลอด ทุกระยะทุกเวลาสามวันสองคืนเป็นโอกาสของพวกเรา พยายามรักษาทุกระยะทุกเวลาไม่ให้มันเกิดข้อเสียหายให้กับให้กับประวัติในการที่เราตั้งใจเข้ามาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ เพื่อคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจของเรา โอกาสต่อไป โอกาสต่อไปก็จะเอาครับเอาเป็นว่าตอนบ่ายนี้เราจะมาเริ่มก่อนบ่ายโมงนิดหน่อยได้ไหมเออหลวงพ่อจะมีเวลาลงมาช่วงบ่ายอีกช่วงหนึ่ง เพราะหลวงพ่อจะมีภาระเกี่ยวกับครูบาอาจารย์อันนี้หนักมากหนักสำหรับเราคนเดียวเนี่ย เพราะเราอยู่ใกล้ตรงนั้น เราจะต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างแน่นอน เช้า25เราจะมาเช้าที่นี่แล้วก็ยี่ห้านี้เราจะมีเวลาไปจนบ่ายสองบ่ายสามก่อนที่เราจะปิดจะปิดโครงการนี้นะ จากนั้นแล้วก็ให้หลวงพ่อถาเล่านิทานให้ฟังมีข้ออัดข้อทำหยุมหยุมยิ้มยิ้มอะไร หลวงพ่อถาเขาเล่าเล่าให้ฟัง คือตราบใดที่เราไม่อยู่หลวงพ่อถาก็จะต้องรับภาระ ถึงเราจำเป็นว่าวิทยากรเราเห็นว่า จำเป็นครูบาอาจารย์จะขึ้นมาช่วงไหนช่วงไหนอะไรยังไงก็ให้ทำเหมือนเดิมนะอ่าเอาจนหลวงพ่อถาร้องไห้มาแหละนะอ่าเป็นอันว่าวันนี้ระยะนี้เรายุติกันเพียงเท่านี้ก่อนแค่นี้ก่อน ใครจะรีบไปรับทานอาหารก็ต้องดูเวลาด้วยนะเลยเที่ยงไปแล้วไม่ได้ไปเอาแค่นี้ก่อน